tuvāk tev vēlos būt. Divi tipi cilvēki. Tie, kas iet uz dievnam, ik gadu no gada, un cilvēki, kas iet uz dievnam, viņi meklē dievu vaigu. Man liekas, ka bieži vien mēs nonākam tādā situācijā, ka mēs vienkārši nākam uz dievu nam, ka mēs nākam tikai tāpēc, ka mums ir jānāk, tāpēc, ka varbūt tas ir kāds pienākums. Citiem gribētos, ka dievkalpojums būtu sešos no rīta, viņi atnāktu un laimīgi ātrāk beigtos dievkalpojumus, varētu iet mājās, uzdragt dobes, tādīt kartupeļus, darīt, darīt visu kaut ko. Bet tā vēlme nāk un meklēt Dievu vajag. Dievs saka, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Mēs varam nākt, nākt uz Dievu namu un eh, tā pirmā mīlestība kaut kur pazūd. Pirmā mīlestība kaut kur izciest un kādas lietas kļūst svarīgākas nekā meklēt Dievu vaigu, būt viņu tūmā. Tur tālāk ir rakstīts, tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu luktu no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Daudz uz mani sacīs tādā dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlns izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši, tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Eita nos no manis ļaundarītājiem. Man tā šeit šie ir visbriesmīgākie vārdi, ko Jēzus vispār pasaka visā jaunā derībā. Daudz būs tādi, kas darīs lielas lietas, daudz būs tādi, kas izdzīs, dziedinās, darīs brīnumus. Viņiem nekad nebūs tas, ko Dievs visvairāk vēlas personīgas attiecības ar viņu. Viņš saka, es jūs nepazīstu liekas, tik briesmīgi, tu visu savu mūžu nāc uz Dievam. Tu katru svētdienu ierodies laikā, tu atnāc, tu paēd zupu un aizem mājās. Galu beigās tu nonāc Dievas valstībā un Dievs saka, es tev neesmu nekad pazinis, es tevim neesmu nekad saticies. Mani pārveido, jo jauno, jo tu Jesus, Lord. Señor. esi viens, kas klusā balsī skan. Un kad rūpes manu dienu aizēno, tu gaismā rādi ceļu pareizo. Tavas varenības apmīdzēts, krustā nāvē esmu dziedīt. high school. brīnišķais mūs. Abrīnas cienīts, tava mīlestībā patvēros, brīnišķais pār visiem vārdiem, kungs Jēzu, kungs Jēzu, tavā vārdā, kurā mums lēma pestīšana, mūsu grēku piedošana. Nebes Tēvs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka tā ir Tava mīlestība, Tava žēlstība, kungs, kas Tev parādījusies pret mums, Tēvs, ko Tu esi devis mums, debes Tēvs, ikvienam kungs, kam mēs varam nākt, Tēvs, kungs, uzticēt visu sevi Tev, Tāpēc, Tēvs, atkal nolikt visu netīro, kas mums ir, kas mums ir Tēvs, visu grēku, Dievs, kungs, to uzticēt Tev, Dievs, tu, kungs, to paņem, Tēvs, un tas vairs nav mūsu, kungs, mēs Tev pateicamies, Dabas Tēvs, kungs, paldies, ka Tu mūsu pārkāpums noliec tālāk, kungs, nekā rīt no vakariem, Tēvs, paldies, ka Tev žāstība ir augstāka nekā debesis pār zemi, kungs, es gods un slavu Tev, Tēvs, paldies, ka Tu mūs esi izglābis, Dievs, paldies Tev, kungs, ka Tu, kungs, vēlies ikvienu glābt. Tēvs, tad tiešām Tavs vārds tiek pagodināts, kungs. Ar ikvienu, ar, ar, ar visu, kungs, kas mēs esam, kungs, kas mums ir tās no Tevs dots. Tēvs, Tev viss gods un slāp Tevs. Paldies Tev. Trešdien šo Mm, kas bija trešdien, eh, mums trešdienās ir mājas grupas. Jums, kad ir? Ceturtdienās. Ā, trešdien, ceturtdien. Un uh, mums ir tā, ka uh, sarunā vieta pie kā pulcēties, un tad uh, es palieku parasti traudzē ar bērniem. Uh, tiek atrisinātas divas problēmas uzreiz. Uh, Viena jūs jau <laughs> saprotiet, jums ir mierīga mājas grupa, un otrā ir, ka mums ir bērniem savu mājas grupu, kurā mēs dziedam, slavējam, šķīp greizi, smieklīgi, nesmieklīgi, ja? kā sanāk, bet, bet paik forši, tad ir liecības, ja bērni var pastāstīt viņi, ja nē, tad mēs veco atmodas, nu, varoņa liecības izlasām, nu, bet tāds īsts stāstiņas, ja? tad ir dievvvārds, tad ir tā, un, protams, tēja cepuma, un tad ir uh, wild sadaļa, mežonīgā sadaļa, kas parasti tiek gaidīta nepacietība. Ja visi labi uzvedušies, tad ir, tad ir mūzika, <laughs> uh, cepumi un tējas un ārdīšanās un viss. Vi, visi pieviens, ja? Un tad, uh, protams, pirms tās mežonīgās sadaļas, uh, pēc visām liecībām, dievvārdu un tā, saka, nu bērni, bet nu dievs ejā lūdzu, ne? Nu jā. Ok, lūkšana vajadzības. Ah, es lūkšu pa māsu un otru māsu, lai viņi ir veseli. Ah, super labi lūkšana, jā, kas viņus apslimuši. Jā. Mhm. Mm es lūkšu, lai man rīt skolā viss labi izdodās un tā, un super brīnišķīgi, mums jālūdz Dievam palīdzību. Vēl mēs lūksim to, to, to. Un, un šo, šo trešdienu es biju es un trīs meitenes. <laughs> Citreiz bērni tur ir 11, citreiz es un trīs meitenes un, eh, no kurām divas ir mans meitas. Ja? <laughs> un es saku, bet paklausieties, tas ir baigi labi, ka jūs eh, nesat šitās lietas Dievu, Dievu priekšā. Bet es saku, ko pa draudzi lūksim? Nu, vajag jau lūgt arī pats, nu, pa citiem arī vajag domāt, vai ne? Un, un tad tur izskan, nu, arī labas lietas, ko lūgt pa draudzi. Es teicu tā, ziniet, bērni, Bībelē ir vien rakstiet, kur Pāvils lūdz Dievam par draudz un par sevi, lai nāk svētais gars. Un tad tur būs i gudrība, i spēks, i dziedināšana un viss pārējais. Lūksim kaut kā tā. Un, nu labi, jā, tur nolūdzamies, tad pienāk man kārt lūgt. Un es tā aizveru acis un, eh, un izskat, un šīs dienas tēma izskat eh, prātā. Tāda aina parādās pakalns, kalns, nē, pakalns, uz pakalni krusts. Un tie vārdi ir tādi. Uh, ah, un drusciņi man jāpasaka, kāpēc. Un es ļoti pārdzīvoju pa draudzi, pats par sevi, pa draudzi, tāpēc, kad es redzu, ka cilvēkiem uh, cits ir slims, uh, cits sitās ar naudu, cits citās starp attiecībām, ja? nu, ģimenē vai starp bērniem. Un, un ļoti daudz problēmas var redzēt. Un tad tajā lūkšanā es redzu tas pakalns un krusts, tā uz īsu mirkli spontāni kopā ar tām trīs meitenēm lūdzot. Un e, tad vārdi izskat, e, izskan. E, ejiet atpakaļ pie krusta, tur jums viss ir nodrošināts. Ejiet, nu kaut kā tā. Ejiet atpakaļ pie krusta, skatieties uz krustu, tur jums viss ir nodrošināts. Un es, kad tā domāju, tur tā pasaka, nu, o, es tā domāju, krusts, krusts, viss nodrošināts. Un tad, kad es gatavoju šo vārdu, uh, es domāju, nu, kas tad ir pretējs nodrošinājumam? Pretējs, uh, nu, Tad, kad tu esi nodrošināts, tad, kad tev trūkst. Un es tā sāku uzskaitīt pie sevis lietas, kas draudzē trūkst, kad ir trūkums. Jo, eh, jo nevienam nav noslēpums, ka ir daudz labas lietas draudzē, bet ļoti liels arī trūkums. Un es domāju, nu, kāpēc Dievs atkal jānorāda uz krusti? Pamata, pamata vēsts. Un tad es sāku uzskaitīt tās lietas, kas trūks draudzē. Nu, viena no pirmajām lietām, kas man iekrīt, iekrīt acīs, ir veselības trūkums. Veselības trūkums. Otrā lieta, es nezinu, ka tas ir taisnība visur. Es saku, kā es ejot pa Latviju un skatoties, ja, ko es redzu. Veselības trūkums. Nu, otro lietu lielāko varat nosaukt, jūs zinat, naudas vai finanses trūkums, tad uh, ir prieka trūkums, vienotības trūkums mēdz būt, brīnuma trūkums, spēka trūkums, gudrības trūkums, ticības trūkums, miera trūkums, augļa trūkums, mīlestības trūkums un tā tālāk un tā tālāk. Un uh, nav, es necenšos pateikt to, ka tā vispār nav. Es saku, ka es esmu ievērojis, ka tā mēdz trūkt. Un, lai mēs iet tālāk, eh, es gribu ar jums apskatīties vārdu trūkums nozīme. Ko tas nozīmē? Un šeit man palīgā nāks latviešu valodas sinonīma mārnīca. Viņa nav mūsdienu izdevums, viņa drusciņi, kad 30, 40 gadus atpakaļ izdot, tā kā uh, Tur trūkums ir definēts kā e, sinonīmie vārdi, viņam ir nepilnība, e, vaina, defekts, ēnas puse. Tātad nepilnība, vaina, defekts, ēnas puse. Un tad otrs vārds, kas ir e, iet kopā ar, ar trūkumu, ir trūkuma cietējs. <laughs> Tad te drusciņi varbūt arī varēs pasmaidīt, ko tā vārnīca saka. Trūkumcietējs sinonīmu vārdi ir nabagais, bezmantietis, bezmantietis, tukšinieks, tukšelnieks, tukšulis, tukšrocis, nabaga brālis, plikulis, plikucis, plikadīda, plikadīts, un vēl tur bija daudz versiju. Citiem vārdiem sakot, jūs, eh, lai kā jūs tagad nezināt, ko nozīmē vārds trūkums, tad kādu no šiem vārdiem var piemeklēt. Un es lūdzu Dievam, lai es varu arī vienkārši trūkumu piemēru pateikt. Un es domāju, tā, es pateikšu šito, ā, nē, tas ir tikai vīriem vairāk raksturīgs. Pateikšu to, tad māmiņas to un sievas sapratīs. Vajag kaut ko, kas ir visiem veikals. Visi, es, es ar pilnīgu drosmi varu apgalvot, ka visi ir saskārušies ar veikalu. Uh, cik no jums zina, kas ir plovs? Gan drīz visi, jā. Un plovs, tiem, kas nezina, plovs tas ir uh, vidējo <laughs> austrumu nacionālais ēdiens, jā, kur ir uh, parasti viņi tais ar ar rīsiem, ar jērgaļu, saka, arī rozīnas liek klāt, un sīpols, un vēl nezinu, kas par receptēm nestrīdēsimies. Bet pieņemsim, ka tu esi nolēms uztaisīt plovu. Lūdzu, nosauciet uh, ingredientus, jeb sastāvdaļas, kas ir vajadzīgs plovu uh, uztaisīšanai. Es nosaukšu pirmo. Rīsi, gaļa, ūdens, burkāns, sāls. Lieliski, trūkst vēl drusku papriku, sīpolu, ķiploku, pipari un, un tomātu. Nu, atkarībā no receptes. Man, mans plaus bija ļoti vienkāršs. Eh, man ir burkāna rīsa, gaļa, eļļa, sāls, pipa, eļ, eļļa ar vajadzētu, ja? Jūs teicāt laikam. Tagad iedomājies, kad tu paņem sarakstu un, teiksim, no desmit sastāvdaļām aiziet uz veikalu Rimī, kuldīgā Eh, tu konstatē, ka tu no desmit sastāvā, sastāvdājām var nopirkt septiņas. Respektīvi, tu var nopirkt trīsus, eļu, cukur, o, cukur ne, sāli, piparus eh, un to, bet gaļai tev nesanāk. Gaļai un laurlapām tev nesanāk. Vai atkal, ja tu nopēc gaļu, tev nesanāk rīsiem, sāliem, saprotiet? Kas tas ir? Tas ir trūkums. Tas ir trūkums. Otrs tāds piemērs, kas ir pārpilnība. Vēl joprojām tu esi kuldīgā, vēl joprojām tu ej uz rimi. Un tu aizej un nopērc visas desmit sastāvdaļas, un tu konstatē, ka tu pēc visu pirkumu ielikšanas grozā un ka tu vari samaksāt par to, un tev paliek pāri vienam kilogramam konfešu. Tā ir pārpilnība. Tā ir pārpilnība. Vienā gadījumā tev nesanāk plovam, otrā gadījumā tev viss tiek nosakts un vēl kīlo konfekts sanāk. Kaut vai puskīlo. Tā ir pārpilnība. Vai es saku, ka tas ir miljonāra līmenis? Nē, es saku, ka tā ir pārpilnība. Un, eh, un tad es sāku skatīties, labi, Dievs, tu saki, paskatie, eh, skatieties atkal uz krustu. Viņš neteica, skaties uz krustu. Viņš teica, skatieties, atgriezieties pie krusta. Un tad es domāju, labi, kā tas viss iet kopā? Un tad es skatos, pirmā rakstiet, kas man nāca prātā, bija Iesais 53. Iesais 53 4. 5. pāns. Iesais 53, 4. 5. pāns. Mēģināsim uzskaitīt. Iesais 53, 4. 5. pāns. Oh, cik būtu labi, ja tas nepaietu garām. Tur stāv rakstīt šādu vārdu. Sākt ceturto. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāpt, uzkrāps sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sūtīti, dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Jeseja pravieto par kuru vietu? šajam pravietojumam. Par krustu nav. Par krustu nav. Un es sāku skaitīt, neņemot pat cits tulkojums, kur vēl labāk tas ir pateikts, bet latviešu tulkojumu. Un es sāku skaitīt pie krusta, Jēzus paņēma sērgas, ciešanas, sāpes, sodu, pārkāpumus, grēkus. Tas ir tas, ko es saskaitīju tajā īsajā rakstē. Vakar man bija interesants atgadījums. Uh, es nejauši uzzināju, ka kāds mans paziņ. Uh, mēs sākām runāt tur pavisam pa triviālām, parastām ikdienišķām lietām. Un šīs sarunas rezultātā man vajadzēja Eh, man vajadzēja paprasīt viņam, man sanāca paprasīt, a, kur ir tavs tēvs tagad? Eh, cilvēks, kam es to prasīju, ir starp 40 un 50. Tātad ap 45 gadu. Un es teicu, eh, kur ir tavs tēvs, vai viņš vēl ir pieejams, vai, vai, vai mūžībā? Un viņš saka, oi, nē, <laughs> Man eh, tēvs gāja bojā jau 82. gadā. Un tajā, kad man bija 11 gadi. Jā. Un tajā brīdī man, eh, man sirdī tāda, nu kā lai pasaka, ja tev tā ir bijis, tu sapratīs, bet es pēkšņi ieraudzīju 45-gadīgu cilvēku vietā 11-gadīgu puiku, kurš pēkšņi vienā dienā ir pazaudējis tēvu. Tu zini, man es valdu asars. Un mēs nesam, mēs, tas ir vienkārši čau, čau, ejot projām. Un es sajūtu, pēkšņi viņā kopš 11 gadiem to sāpi, ko viņš nesā kā zīmolu sevī, līdz vēl joprojām līdz 45 gadiem. Es nezinu, vai viņš pats to apzinās. Es ticu, ka man Dievs ļauj to redzēt. Jūs piekritīsiet, ka uh, bērnam ģimenē pēkšņi zaudēt tēvu, maigi izsakoties, tas vienmēr ir traģiski. Un kā rezultāts tam ir nu, neizpratne, apjukums un sāpes. Un konkrēti vakar es arī pēkšņi sajūtu to sāpi, kad tu pasaulē paliec kā bārenis. Un tā ir viena no lietām, kur Jēzus Krists paņēma pie krusta. Viņš paņēma mūsu sāpes. Viņš paņēma šo vientulību, viņš paņēma to bāreņa sāpi, e, kas cilvēkos ir. Viņi ir aizmirsuši jau, nu viņi nav to, viņi neaiz, tādas lietas neaizmirst, ja? Viņi zina, kurā gadā tēvs gāja bojā un kā, bet tas zīmoks, tas jautājums viņā visu laiku ir iekšā. Līdz brīdim, kad viņš nonāk pie krusta un saprot, ka viņam atkal ir tēvs, tikai šoreiz debes tēvs. Mīļie, tā ir liela lieta. Tā ir liela lieta. Cilvēki aug bez tēviem, Dievs to tā nav paredzējis. Cilvēki aug bez tēva ar bāreņu, eh, ar bāreņu sirdi un ar bāreņu sāp, kuru pazīst tikai viens cits bārens. Un jums ir jāzina, ka Bībelē eh, top trīs lietas, pa kurām Dievs rūpējās, ir par bāreņiem, atraitnēm un nabagiem. Un tas viss ir tas, par ko Kristus nomira pie krusta. Un ja vēl mēs ejam tālāk, <laughs> godīgi sakot, te daļa ir uzaugusi iespējams bez tēva, bet mēs <laughs> visi vairāk vai mazāk uzaugām bez debes tēva, vai ne? Nu, vairāk vai mazāk, mēs visi bijām bāriņi, mēs visi bijām nabagi, mēs visi bijām grēcinieki, mēs visi bijām atstumti, mēs visi bijām debes tēvam sveši. Un tā ir tā lieta, pa ko jēzus, kas pie krusta tika izpirkt lai tu nejustos sirdī bārnis, lai tev pārstātu sāpēt iekšā, lai tu nejustos nevajadzīgs, nevērtīgs, nicināts un tā tālāk. Mīļie, tā ir liela lieta. Šo lietu dēļ cilvēki dara pašnāvības, šo lietu dēļ cilvēkiem jūp paulības ārā, attiecības, tāpēc, ka neviens jau līdz galam nesaprot to pats savu sirdi, kas tur darās. Tur tik daudz kā ir uzkrājies. Tā ir lieta, ko Jēzus izpirka pie krusta. Redzēji, viena no lietām arī, jūs ziniet, es atceros vēl vienu gadījumu, ir divi gadījumi, kad bērni sanāk kopā, reizēm paceļās runas par tēviem. Un tad ir divi, tad ir bērni, kam tēvi nav. Es esmu bijis tādās reizēs klāt. Un es vienmēr domāju, Dievs, lūdzu, nerunājiet viņu dēļ par to tiem, kam nav. Tāpēc, kad man sirds lūst par viņiem. Un tāpēc, ka visi kaut ko pastāst par tēti, viņiem nav. Un viņiem nav, un viņiem ir kauns. Muļķīgi, bet viņos ir kauns iekšā. Man nav, man nav ko pastāstīt. Man nav tēva. Un otra bērnu grupa, Tāda arī liela ir, kam tēvi ir. Bet viņiem ir kauns kaut ko stāstīt par saviem tēviem. Jūs saprotiet? Vieniem ir kauns, man tēva nav, man nav vispār ko stāstīt. Otrai grupai man ir kauns iekšā kaut ko vispār par savu tēvu stāstīt. Nu, trešā grupa varētu būt, kas ar prieku stāsta par saviem tēviem. Kauns ir milzīgi sāpīga lieta. Milzīgi sāpīga lieta. Un tā ir tā lieta, ko Kristus izciet pie krusta. Jo daudziem brūk dzīves kopā kauna dēļ, ko viņš sevī nesā. Viņš jau, viņš jau pat neatpazīst varbūt to. Tagad, kad runā, varbūt kaut kas sāk veidoties. Bet kauns, sāpes un kauns ir arī tas, ko Jēzus paņēma pie krusta. Respektīvi, lai tu normāli dzīvo. Vienalga, kāds tev tēvs ir bijis zemes tēvs, es domāju. Vai labs, vai nu, ne tik labs. Ir cilvēki, e, kam ir 60 un 70 gadi. Es esmu viņus saticis, tāpēc es tā drīkstu drosmīgi to apgalvot. Kam dzīve ir tūtē, un ja ar viņu sāk runāt par tēvu, viņam sāk birt asars, un viņš sāk trīcēt un purēt visu dzīvi. Viņš nes netaisnību, ko viņam tēvs ir nodarījis sirdī. Un pie krusta nav sastapies ar krustu, ka Jēzus Kristus nav varējis to atrast. Nu, spēcīgas lietas, vai ne? Otrā rakstiet, 2. korintiešiem 5, 21. Kas notika pie krusta? Ja tev ir bijis kauns, un tev kaunu izņem ārā, tas ir it kā tev būtu 10 tonnas no sirds noņemts nost. Es ceru, ka kāds saprot, pa, pa ko ir runa. Noteikti saprot. 2. korintiešiem 5, 21. 2. korintiešiem 5, 21. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Skaties, uh, skaties, kas notika. uh, Jēzus Kristus pie krusta nevien uzņēmās mūsu grēkus, bet savā viņš tika darīts par grēku. Tātad viņš tika pilnībā identificēts ar grēku. Un tālāk būs rakstvieta, ka šīs ID dēļ Viņš piedzīvoja otru, ja patiesībā pirmo drausmīgāko lietu cilvēku sirdī, kas ir atstumtība no Dieva. Jūs redzēsiet to rakstu, ja? Viņš tika darīts par grēku. Nevien uzņēmās grēkus, bet tika darīts par grēku kā tādu. Kas vēl notika pie krusta? Pie krusta viņš izcieta nāvi par ar visiem. Viņš izcieta nāvi par visiem. Mērķis tam, lai mēs un visi citi varētu kļūt par Dieva taisnību. Galatiešiem 3, Galatiešiem 3, 13 līdz 14. Galatiešiem 3, 13 līdz 14. Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labāk kļūdams par lāstu. Nevis apkrauca lāstiem mūsu labā, bet kļuvis par lāstu. Kļuva par grēku un kļuva par lāstu. Jo ir rakstīts, nolēdāts ir katrs, kas karājās pie koka, koka vietā drīkst noteikti likt krusta lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristu Jēzu, tā kā ticībā mēs saņemam gara apsolību. Pie krusta, pie krusta Jēzus atpirka mūs no lāsta. Lāstiem ir liels spēks. <laughs> Filips jau teica, ka tur garīgajā pasaulē, garīgajā sfērā. Daudz kas tiek kontrolēts. Un divas no spēcīgākām lietām, viens no spēcīgākām divām lietām, nevis pašas, bet nu, ir lāsta un vārdošana. Ar rituāliem bez, ja, nu, parasti ar rituāliem. Un pateicoties Jēzus Kristus krustam, tu vari aiziet uz ciematu. Nu, ja tev Dievs tur sūt, protams, kur čumu un muģi no ragām, kas var lidot pa gaisu vai izsaukt uguni no debesī. Un tev tas ir pie kājas. Tāpēc šīs krusta vēstas dēļ tā ir liela lieta bez šīs atziņas nav ko līst vispār tur iekšā. Bet pateicoties Jēzus Krustu un tas, ka viņš pats kļuva pa lāstu, tev nāk virsū lāstu, tu saki, <laughs> tas ir viņa. Viņš jau to ir izpiecis. Ja? Pateicoties viņa izlietājiem asinīm. Vēl kas vairāk. Kāds ir nolādēts cilvēks? Lielākais lāsts ir būt atstumtam no Dieva. Te galatiešos ir pateikts, Jēzus kļuva pa lāstu, lai mēs varētu kļūt Ābrahāma antinieks ja? un saņemt pirmo svētību. Un tur ir rakstīta pirmā svētība – gara apsolējums. A, kas ir gara apsolījums? Pats Dievs tētīts, aba, sāk dzīvot tavā sirdī. Nē, kādas runas vairs par atstumtību. Tas ir lielākais, mistiskākais brīnums cauri laikmetiem, kas bija apslēpts un kas caur evaņģēlī nāca gaismā. Kad pateicoties Jēzus Kristus krustam, cilvēks, niecība, puteklis, zāles stiebrs kļūst par Dievu dabas līdzmantnieku. Skatieties uz krustu. 2. korintiešiem 8, 9. Brīnišķīgi rakstuje. 2. korintiešiem 8, 9. Kas vēl notika pie krusta? Jo jūs zināt, <laughs> jo jūs zināt mūsu kungu Jēzus Kristus žēlstību, ka viņš bagāts būdams, ka viņš bagāts būdams, ir tapis nabaks jūsu dēļ. Lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Kā jums šitas? <laughs> Jēzus kļuva nabaks mūsu dēļ. Citiem vārdiem sakot, viņš kļuva nabaks, lai mums nekā netrūkst. Kāpēc mums trūkst? netrūkst. Reāli trūkst, garīgi netrūkst. Kāpēc reāli trūkst? Skatieties, es zinu, ka ir daudz, nu, diezgan daudz šķēp lausts par bagātību, nabadzību, ja, par labklājības mācību. Es kādā brīdī sapratu, ka viss, kas pazemina Jēzus Kristus, krustu nopelni, kas viņu noniecina un pazemina, ir baigi neforši un bīstami. Un ja stāv Bībelē rakstīts, ka Jēzus Kristus kļūst nabaks, lai mēs kļūtu bagāti, vai citiem vārdiem sakot, lai mums būtu pārpilnīgi, vai netrūkt nekā, Es neatteikšos no tā. Citādāk es nicinu viņu. Upuri. Un runa jau nav tikai par naudu. Runa jau nav par jahtām. Un pilību. Ja tas ir tikai tas, ko mēs meklējam šai dzīvē, tad Pāvils teica, esam visnožēlumākie cilvēki. Bet tas tu iekļauj nodrošinājumu materiālu arī Jēzus Kristus ir paredzējis. 2. korintiešiem tā bija 8.9, tagad 2. korintiešiem 9.8. Dievs var jums bagātīgi dot visādi žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīgi iztikšana, un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Atcerieties definīciju, kas ir pārpilnība. Jums ir pilnīga iztikšana. Jums ir pilnīga iztikšana. Un paliek pāri kilograms konflikta. Amen? Amen. Iedot nabaga bērnam Ziemassvētkos kilogramu konfekti. Labs darbs vai slikts darbs? Labs, ja vien viņš nav cukurs slimnieks, ja? <laughs> Tas ir labs darbs. Dievs var. Jums bagātīgi, nevis nabadzīgi, bet bagātīgi dot visādi veidu žēlstību. Ka jums ar vienu, nevis reiz gadā iet labi, bet ar vienu. Cits starpā tās ir labās vēsts. Matei 27. Matei 27. Matei 27. 35, 36. Skaties uz krustu atpakaļ. Skaties uz krustu atpakaļ. Skaties uz krustu atpakaļ. Matei 27, 35, 36. Un tie sit viņu krustā un izdalīja viņa drēbes savā starpā ar meslēm. Un tie sēdēja tur un apsargāja viņu. Kas šeit ir pateikts? Jēzus Kristus pie krusta palika pliks. Vislielākā trūkumā kāds cilvēkam ir, ka tev nekā nav. Tur ir pateikts, ka pie krusta pa viņu drēvēm izmet loteriju. Totāli nabadzība. Mēs iepriekš izlasījām, ka tas viss bija kādēļ? Mūsu dēļ. Tagad skaties tā, nu, drusciņi iekšēji saspīdējies, ja es tev varu palūkt. Tu tā pasaki pie sevis varbūt, kungs, paklaunu, ja tu izcieti plikumu par mani, ja tu izcieti sēgas, slimības, nabadzību, trūkumu, atstumtību, sāpes, kaunu par mani, kāpēc man tas būtu jāceļš no jauna. Vai lai es, kungs, kaut ko tavam krustam pieliek klāt vai paņem nost? Es nerunāju par to, ka mēs neesam aicināti būt par Kristus krustu līdzcietējiem, sekojot viņam, mums būs ciešanas un vajāšanas. Bet šeit Mēs runājam par to, ka nav jānes tas, kas nav jānes. Ebrējiem 12.2. Ebrējiem 12.2. Ebrējiem 12.2. Un raudzīsimies, un raudzīsimies uz Jēzu, skaties uz krustu. Skatoties uz krustu, patiesībā skaties uz, uz Jēzu, slaudiem ticības iesācēji un piepildītāji, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par, par ko nebēdādams? Par kaunu. Kristus izciet mūsu kaunu pie krustiem neizciet. Izciet. Cik no mums cīnās ar kaunu? Ja tu cīnies ar kaunu, par savu tēvu, ka viņš tev ir bijis vai viņš, ka tev nav bijis. Ja tu cīnies ar kaunu, ka tev kāds ir nodarījis pāri, kaut ko tādu, par ko tev kauns runāt un atzīties, bet tik un tā tas ir kauns tevī, nenes to, nenes to. Jēzus Kristus pie krusta to izciet par kaunu nebēdādams. Tāpēc viņš saka, nāciet visi pie manis, kas ir nospiesti un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Un tad viņš piebilst, cits starpā es to varu, jo man ir dot visu varu, debes visam ir zemes. Uh, Mateja 27, 46, 51. Fantastiski rakstē. Mateja 27, 46, 51. Brīnišķīgi rakstē. Bet ap 9 stundu Jēzus sauc stiprā balsī. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis. Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, kad tie to dzirdēja, sacīja, šis sauc Ēliju. Tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, pildīja to ar etiķu, uzsprāva to niedrē un dzirdīja viņu. Bet citi sacīja, Pagaidiet, redzēsim, vai Ēlija nāks un glābs viņu. Bet Jēzus atkal iekļiedzās un stiprā. Eh, bet Jēzus iekļiedzās stiprā balsī un izlaida savu garu. Un redz tempi priekškars pārplīs no augšas līdz apakšai divos gabalos, un zem trīcēja un kliņš šķēlās. Eh, šeit ir pateikts, ko es jau minēju. Skatoties uz krustu, tur ir skaidri parādīts, ka Jēzus Kristus izcieta mūsu atstumtību no Dieva. Tur viņš skaidri pateica, kāpēc tu mani esi atstājis. Kāpēc viņš izciet atstumtību mūsu dēļ. Viņš izciet atstumtību no Dieva. Cik reiz ir tā, tad mēs jūtamies Dieva atstumti, Dieva nemīlēti, nu vai visādīgi, ko tur var justies. Tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Caur krustu mums ir pieejama tēva pieņemšana. Tātad Jēzus izcieta atstumtību, lai mēs iegūtu pieņemšanu pie tēva. Ja? Pieņemšanu pie tēva. Lai bārenībai būtu <laughs> gals. Lai cilvēkos nemocītos šis jautājums, kāpēc man tēvs aizgāja bojā, tas, protams, ir sāpīgi vienmēr, bet es tomēr neesmu viens. Romiešiem 6.6. Es tev gribu iedrošināt. Divas rakstvietas. Šitā un nākamā. Romiešiem 6.6. Un paspēlēsimies ar vārdu, jo, nu izlasam, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis lūd, ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpot grēkam. Ja ticīgie cilvēki, atļaujiet man uzdrošināties pateikt vienu lietu. Ir ja ticīgie cilvēki, kas ir nākuši pie ticības Jēzu un Kristu vārda jo vietā būtu, ja, ja mēs saprotam, ja mums pielēc. Ka mūsu vecais cilvēks ir ticis līdz krustāsīts, lai tik iznīcināt grēkam pakļautā miesa, lai mēs vairs nekalpot grēkam, atkarībām būtu beigas. Atkarībām būtu beigas. Atkarībām būtu beigas. Ah, es ticu, ka viens no lielākajiem sātam trumpiem ir, lai nesaprot cilvēku šī to vienu pantu. Un tad rehabilitācijas centri būtu vajadzīgi nu, vairāk tā kā tādiem nu, neticīgiem, kā pasniegt roku un atkopties. Un, nu, tur parasti cīnās ļoti ar atkarīgiem cilvēkiem. Bet tikko kāds nonāk pie krusta, viņam <laughs> vajadzētu saprast šito pantu. Bet ja tas nepielēc, cilvēks arī kā ticīgais turpina cīnīties ar atkarību. Tāpēc, ka viņš nesaprot, ka re realitāte viņš ir mirs. Un miro nevar iekārtināt ar atkarībām vai kārībām. Saprotiet? Nevar. Te kaut kas, nu, nenoklišķi. Tur ir vēlme lielākie spēki vērst, apklāt saprašanu. Un tas notika pie krusta. Beidzamā rakstiet. Slavu Dievam par to. 1. korintiešiem 1. Divdesmit trīs, divdesmit četri. Pirmā korintiešiem viens, pirmā nodaļa, divdesmit trīs, divdesmit četri. Mm, bet mēs, sludinām Kristu, krustās isto, kas jūdiem apgrēcību un pagāniem ķeķību vai muļķību. Bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks, Dieva gudrība. Kristus krusts ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Un pie Kristus krusta Netrūkst nekā. Ja jums gadījumā ir dziesma par Kristus krustu, krustu bagātību, tad mēs pēc lūkšanas varētu noslēgt ar tam līdzīgu dziesmu. Ja var, ja var, ja var, ja es jūs nepamet zem tam. Uh, Es godīgi uzdodu šos jautājumus arī sev. Ja man kaut kas trūkst, man tas kaitina. Ja trūkst vēl citiem blakus, man tas apbēdina un es pārdzīvoju par to. Nu, es tā kā pa sev, protams. Un tad man godīgi jānonāk jāsadzird no Dieva tāda vēsts, skatieties, jeb atgriezieties atpakaļ pie krusta, un jāieskatās Dievvārds pogulī, atkal no jauna. Jūs ziniet, ka Dievvārds tiek saukts arī pa spoguli, un konstatēt, kas man trūkst, kāpēc man tas trūkst, Un ko ar to darīt? Un ja teorijā, teorijā, es negribu saukt Dievu vārdu par teoriju, bet ja saskaņā ar Dievu vārdu, tur ir rakstīts, ka mums tas ir, tad es gribu būt mantkārīgs, alkatīgs, labā nozīmē. Un es gribu izgrābt no Kristus mantnīcas visu, kas man un tevi paredzēts. Amen? Un šādai alkatībai nav nosodījuma debesīs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pa katru šo vienību ir samaksājis ar asinīm. Un ja es kaut ko no tā visu neņem, kas ir sarūpēts, tad vai nu man nav kaut kas noklikšķējis, vai arī es tā īsti, nu, nu es nezinu, nesu sapratis, nu, kas tur ir. Un uh, es saprotu, ka paiet laiks, kad iet mēneši, iet gadi, un uh, trūkst tā kunga draudzē. Es nezinu, cik daudz jums trūkst. Uh, jūs jau viens otru vairāk zināt. Es zinu, kas trūkst man. Nu, dzīvē, kad tas parādās. Kristu jau tas netrūkst. Un tāpēc arī Dievam ir jāsaka tā godīgi. Es, es tā domāju, Dievam tā, tā sirsnīgi un godīgi mums ir jānorāda, Nu, ejiet atpakaļ pie krusta. Skatieties, kas tur ir. Es atceros, es jums pastāstīšu vienu liecību. Filips jau drusciņi viņai pieskārās. Sākumā. Kad sākumā mums mācīja draudzē par dziedināšanu, mums to drillēja, piedodiet pa izteicienu, tik daudz, kad kādam saslimt, Nebija vairs variantu. Nebija tāda varianta, es lūdzu un man nesanāca. Nu, tas varēja aiziet citā galējībā, ja? es ne pa to, es pa pozitīviem aspektiem. Tik daudz drillēja pa dziedināšanu, devu Dievu vārdu, kad cilvēki samierinājās ar neveselību, sākot no piecām minūtēm līdz nedēļai. Viss. Nu, katrs pēc savu mēru. Gadiem ejot, es tā konstatēju, ka nu, jālūdz, jālūdz. Jāstājās pretī, jāstājās pretī. Un ir slimība vienu dienu, otru dienu, <laughs> trešdienu, <laughs> mēnesi. Ja? Es domāju, ka tas nav saistībā ar kristīgu raksturu kaldināšanu. Es domāju, tas ir saistībā ar to deksmi, kā mēs uzņemam Dievu vārdu sākumā. Jo tur neviens tajā laikā visi tā kā auni sēdē, aicis, atvainot, tas būtu bībeliskā. Un mācītājs lielā pārliecībā mauca, aitas kratīja galvu, nu bija jau arī, kas tur nosījās un ņēma pierē. Bija veseli, bija svētīti un sakārtojās darba grafiku, lai tiktu uz slavēšanas mēģinājumiem. Neatnākt uz bībeles studiju vakar, netika izskatīts tāds variants. Un nekā bauslis, nekā bauslis. Cilvēkiem deg sirds. Viņiem bija sapratne, kas ir noticis. Katrs draudzes tāda pulcēšanās bija līdzīga festivāla. Kad nokavēt, par ko ir runa? Lai Dievs palīdz un eh, paldies viņam par visu to labāko, kas ir bijis. Eh, es tev atļaušos atkal iedrošināt. Eh, skaties uz krustu. Ir vēl lietas, kas tur, ja, sātans sakauts, vēl tur, ja, nākotni nodrošināt. Nu, bet tās pamatlietas. Skaties pie krusta. Un ja nu tu gadījumā, varbūt savas ticības sākumā, varbūt tās kaut ko palaid garām, ko Kristus krusts ir izdarījis. Es jau, nu, droši vien vajadzētu būt uzcītīgam turēt, kā tur bija rakstīts, dienām un naktīm, līdz tas kļūst par tavu un mani ID. Ja? Kad tev nāk grēks visu, tu pasaki, uz redzēšanos <laughs> es esmu mīris. Ja? Kad tev nāk apsūdzība virsū, tu pasaki, uz redzēšanos es esmu taisnots. Kad tu domā, ka tu esi bārenīts un pamests, tu pasaki, uzred, patiesībā nē, ar Dievu. <laughs> Uz redzēšanos ir tad atkal jāra, ja? Ar Dievu. Ar Dievu, ej, ej, ar Dievu tiec galā. Ja? Tas nav pie manis. Nu tā. Tāpēc, ka tā, uh, tā būtu ir barenīts un dzīve. Debes tēvs. Paldies Tev par uh, Paldies Tev, ka Tu devi Jēzus Kristu un viņa krusta dārgu. Uh, Dārgais debes Tēv, paldies Tev, ka Tu atgādināji, lai Tava draudze, ticīgie cilvēki skatās atkal, atkal uz krustu un atgriežas pie krusta. Paldies, kungs, ka pie krustā mums ir piedošana, pieņemšana. Protams, ka tas viss ir savu ticību, grēku nožēlu un ticību. Tas viss ir tavs darbs. Paldies par tavu darbu. Paldies par tavu žēlstību. Jēzus Kristus, paldies, ka tu esi ticības iesācējs. Un paldies, ka tu esi ticības piepildītājs. Un paldies, ka mums izdosies Tevs dēļ. Paldies, ka stipri paturēt. Stipri kungs, lūdz arī cilvēkus, kas ir auguši kā bāreņi. Varbūt viņiem tēvs ir bijis, bet tik un tā viņi jutušies kā bāreņi. Stipri katru vienu kungs, kas kaut kur cīnās ar to, ka tēvs nav bijis, kaut kāda bērna netaisnība sirdī bijusi vai jautājuma vai sāpes ļoti lūdzu tiešām kā arī dziesmā dziedāja, ka tavs tuvums pieskarās, paceļ cilvēku un atdzīvina, stiprina un iepriecina un, un, un, un neliek justies vientuļam. Un Devis Tēvs, ja tev ir laika piedalīties divus virbuļi bērēs, ja tev ir laika izskaitīt mums visas manas, <laughs> tad tev nebūs laika padzert, ka mums tēja. Taču nē. Vai tad tev nerūpēs tas, ka mums sāp, taču ne. Paldies Tev par to. Dārgais kungs, es pazemīgi lūdzu, lai, lai Tu iedod prieku. Tu jau esi Dievs, bet atkal pacēl sirdīs prieku. Ai, nospiest gara vietā, ai, prieka eļa, prieka eļa, kungs. <laughs> Paldies Tev maksā. Lūdzu, lūdzu palīdzi kādam atkal saskatīt lietas. Nu, kaut kas ir varbūt aizgājis ciet, spiesties tev klāt. Un arī kā viena māsa dalījās, palīdz kungs nemeklēt tikai tavu elkoni, arī tavu vaigu <laughs> pirmkārt. Jo mēs meklējam bieži vien tavu spēku, bet ne tev pašu piedod, palīdz meklēt tavu vaigu, palīdz, tad arī alkūns radīsies. Paldies Tev, Tēvs, sētī savu daudz, sētī brāļas māsas. Palīdz arī, ja vajag nožēlot grēks, palīdz šķīstīties, tīrīties Kristus ceļiem no jauna. Palīdz atpazīt sātam melus, celties, palīdz lūdzu mums celties uzvaras, apziņas, pilnību, ticībā pieņemot visu lūdzu, ko tu mums es nodrošinu. Paldies. Yes. Amen.